beraz barbada lehenik eh, erabili duzue lotxagarria hitza eh, hasieratik hasteko zer da gertatu dena, zezetek eh, salaketa bat ezarri du laben kontra zergatik. Bai, urte bukaeran baditugula enpresa txikitako hauteskundeak Ipar Euskal Herrian, eta ez Ipar Euskal Herrian bakarrik, baizik eta frantzese estatu osoan izango dira enpresa txikitako hauteskundeak eta CGTek bere poderea atxikitzeko eh, errekurritu du e, eh, direkt edo lan inspekzioak hartutako erabaki bat onartzeko gure zerrenda. Beraz, gure zerrenda onartua izan da e, bordelen, duela iabete batzuk, eta CGTek hori erabaki du borrokatzea eta horretarako jarri gaitu epaitegi batean. Zergatik hori borrokatu, zergatik zuen kontra joan? gure kontra joan haien poderea e, atxikitzeko eta haien interesen e, defentsarako ari direlako. Eh, erabiltzen dituzten argudioak bai lotxagarriak dira. Erabiltzen dituzten argudioak dira labek bakarrik euskaldunak defenditzen ditugula. Eta hori badakigu denok egia ez dela, ez dela batere mamitua, eta gure funtzionamendua ez da batere horrela labek erabiltzen du euskera euskal herriko hizkuntza delako, eta besterik ez. Gure estatutuetan euskera amatea frantses neurri berdinean, hori ez du ezer egiten frantses estatuko eh, errepublikaren e kontra. Beraz, aski da, guk daukagu gure hizkuntza, daukagu gure lan egiteko, eta pentsatzen dugu zesetek guri atakatzea baino hobeto daukala egiteko leporatzen dizuete? Politika egitea, sindikalismoa egin ordez? Hori da, leporatzen digute, eh, hitz handietan lab sindikatua ez dela sindikatu bat baizik, baizik eta alderdi politiko bat. Eh, diote sindikatu batek eh, bakarrik e, langidaren aldeko borrokak e, segitu gertura, eta labek ez duela, ez duela hori egiten. Badaki osondo ez dela e, bateregia, e, azken hilabete hauetan erakutsi dugu fermuki e, lan erreformaren kontra borrokan ari ginela, langidaren interesaren alde ari ginela, eta hortan ginen bitartean zezetek hartu du denbora, bulego batean olako epaitegi faltsu bat montatzeko. Idurizuen alta ez da hori pixkat gainditua zela, bat, eh, labek badu ordezkaritza hainbat instantzietan? Ba, guk ere pentsatzen genuen e, eh, garai eh, atzean e, uzten genituelak, garaian nagusi batzuk erabilituzte olako argudioak guri edo gure kontra egiteko. Gaur egun e, nagusiek ez dute gehiago erabiltzen horrelakorik evidentea delako lab sindikatu bat dela eta lagindaren aldeko sindikatu bat dela. Eta gaur egun zezetek erabiltzen ditu nagusiek erabiltzen zituen garaian argudioak eta medioak sindikatu, beste sindikatu baten kontra egiteko. Eta hori ez da onargarria. Aukera izan duzue, hemengo zerreteko ordezkariekin eh, gaia ipatzeko? Evidentea dela, e, aipatu dugu, e, zezeten diren e, langile batzukin edo arduradun batzukin, ez denekin, eta nahi genuen itxoen gaurko prentsa aurrekoa e, hori e, egiteko. Beraz, hemendik aurrera edo gaurtik aurrera bidaliko diegu sustengu e, gutun bat, eta guk pentsatzen dugu Euskal Herriko Sindikatu ba, guztiak, gurekin mununbaiten lan egiten dutena, edo gure ondoan lan egiten duten sindikatu guztiak haien babesa eman barko zutela, zenta hori da sindikalismoaren kontrako eraso handi bat. Eta horren aintzinean beste sindikatu guztiak eh, haien babesa ekarri barko luketea. E, balitaike aukera sustengu zabala balitza, errekurtsori atzera botatzea, zerretek atzera egitea? Ez dugu uste hori egingo duenik zezetek, gainera epeak oso motz dira, ala ere barneko eztabaidak sortu behar du, eta espero dugu hemengo arduadun, zezeteko eh, arduadun batzuk, eh, haien eh, konfederazioekin sortuko dutela eztabaida hori, eta haiei da borrokatzea hori, eta ez bada hori egiten, badakite oso ondo zer egin behar duten. Ba gurekin etorri, gurekin borrokatu eta gurekin antolatu. Nunbait, eh, aurrera baldin badoa beraz errekurtso hori, zer erran nahi du, e, laben, nunbait laben eh, eriotza ekartzen alduela, e, nola, nola bukatu daiteke historia hau? Niri ustez, historia hori ez da oso urrun joango, labek kasu okerrenean, hauteskunde e, hauetan ez dela presentizango. izango guk oso argi daukagu present izanen garela, modu batez alabestean ba, presente izango girela hauteskunde horietan, eta konbentzintua gira aurrera begira, oino gehiago present izango girela, eta hortan lan egingo dugula, eta hortan segituko dugu lanean, guk ditugu helburu batzuk ez dugu ditugu amorre emango, eta, eta ez, ez gaituzte despistatuko. Hauzia, eh, edo errekurtsoa noiz aurkeztu dute, eta hauzia noiz izan daiteke Eh, hauzia e, dute kainaren hogeita bian eta printzipioz izanen dugu ustailaren hogeita zortzian. Beraz, e, ustaila bukaeran, abustu astapenean hor izango dira emaitzak, oporra tartean eh, eta albezain e, zurean pasatzeko. Eta gero beraz, e, TPO edo enpresa txikietako hauteskundeak normanki abendu aldean, azaro abendu? Ba, azaroa hogeita zortzitik, abendua amabiak artea. Beraz, normanki elduden eh, sartzerako ja definitua izango da, jakingo da ze posible den edo ez? Bai, pentsatzen dugu irairerako gure erantzun guztia izango ditugula, hala ere konfientzia osoz eh, daukagu, gure estatutuak ondo eh, emanak dira, gure helburuak argi dira, ez dago argudiorik hori eh, horrela gertatzeko, beraz, abenduan bai hauteskundetan izango gira presente, eta deitzen ditugu langire guztiak horren alde egitea, e, laben alde, olako erasoaren kontra posizionatzea, eta alternatiba bakarra Euskal Herrian lab dela.